Jien Uda Slas nagħtikom merba żis-semmija nistidinkom biex għal dan il-ħin li ġej tibqgħu fil-kumpanija tiegħi u tal-mistieden li għandi llum. Il-programm hu mill-arkivji qed jixxandar fuq dan l-istazzjon NetFM kif ukoll fuq is-sit netfm.com.mt. Il-mistieden tiegħi tal-lum iltqajt miegħu l-ewwel darba fl-1987. Minn hemm il-quddiem sa ftit ta' snin ilu konna kollegi ta' xulxin sew fl-arkivju tal-Katidral u wara fl-Arkivju Nazzjonali. Il-professjoni tiegħu kienet dik tal-konservazzjoni tal-karta. Qed nirreferi għas-Sur Mario Vincent Gauci. Huwa waqqa fil-laboratorju għall-preservazzjoni u l-konservazzjoni tal-karta fil-Mużew tal-Katidral fejn f'dak iż-żmien kien hemm l-arkivju, u wara waqqaf ukoll il-laboratorju fl-Arkivju Nazzjonali. Kien wieħed minn tal-ewwel li mar jistudja din il-professjoni f'kulleġġ barrani, f'Camberwell College taħt il-kappa ta' University of London. F'karriera twila ta' 40-il sena, Ħadem fuq bosta kollezzjonijiet, ġabriet ta' dokumenti fi epoki differenti, fuq manuskritti li jitfgħu dawl fuq l-istorja ta' ġrajjietna, fuq l-identità tagħna l-Maltin. Għal xi żmien, Mario Vincent Gauci kien ukoll viżitatur lettur fl-Università ta' Malta f'dan il-qasam. Mario ħa jġib il-ħafna memorji tal-Hill Museum and Manuscript Library, il-Malta Study Centre ta' Minnesota, li fl-1973 twaqqaf il-proġett tal-Microfilming Project f'Malta. A jġib ukoll il-memorji tal-kuratur Dun Ġwann Azzopardi, il-memorji ta' riċerkaturi u tant stejjer oħra. Eżiż semmiegħa, hawn fl-istudjo ta' Net FM nilqa' lis-Sur Mario Vincent Gauci. Grazzi Mario li għoġbok tilqa' l-istedina. Ilna ħbieb, ilna naħdmu flimkien, tista' tgħid iktar minn 35 sena issa lura għall-1987. Grazzi Noel tal-istedina għal dan il-programm. Mario, fit-tfulija tiegħek, fiż-żgħożija tiegħek, kellek interess għall-istorja, għal dal-qasam, għall-konservazzjoni tal-karta jew biż-żmien imbagħad bdejt titħabbeb ma' din il-professjoni? Fem, l-imħabba l-istorja ma tantx kienet ġo fija. L-iktar li nibtet fija meta bdejt naħdem l-Mużew tal-Katedral fuq il-programm li kien għaddej tal-microfilming. Tal-microfilming. Biss bħala zozija jiena kont nattendi Savio College ħad-Dingli ma' Salesiani. Għallima, għallima Mario. Għallima l-iktar li niftakar jiena l-Fader Charles Cini. Għawċi kien jallimna l-arti, l-arti kien suġġett favorit tiegħi u kien jinkoraġġina ħafna, kien jagħmlilna jisu competitions bejnietna biex jisu iktar iħeġġiġna nħobbu s-suġġett u kont immur tajb ħafna miegħu. Sew, imbagħad ovvjament inti bdejt taħdem kif kif kuntat ma' Dun Ġwanna Zoppardi, l-kuratur dak iż-żmien tal-Mużew tal-Katedrali, kienet tieħu sib ukoll l-arkivju. Kif tħalt fil-Mużew tal-Katedral? Kollox bla ħsieb kien dak. Il-kuġin ta' Dun Ġwann kien jaf lil missieri u Dun Ġwann kien qallu li għandu bżonn xi żagħżugħ biex jaħdem fuq il-microfilming project. F'liema sena qed nitkellmu hawn? Fil-1975. 75, jiġifieri qed nitkellmu sentejn biss wara it-twaqqif tal-microfilming. Hekk hu, hekk hu. Fil-fatt, bħala impjegati kien hemm wieħed, Benny, mill-Imdina kien, u kien ħa jitlaq għal Għarriet il-Xaħat. Tajjeb li ngħidu, Tajjeb li ngħidu li Benny kien jaħdem propju eh, fl-istamperija hawnhekk bħala ġurnalista. Eh, u jina jisni kurzita dejjem ikollok, u allura ħanara xi rikjedi da xogħol. U mill-ewwel laqtni, ehm, jisni hemmhekk kifet nibtet iż-żerja fija l-imħabba għad-dokumenti antiki speċjalment. Dik illi tidħol ġo kamra x'hom dik iċ-ċerta riħa ta'. Umdità, Mario. Sa ċertu punt ta' umdità, insomma, insomma, ċertu dokumenti forsi kollhom nara ma' femma hija ngħidu hekk. Autentika, ir-riħa ta' arkivju, anke librerija antiki, xi ħaġa li jew tħobba jew toboda, ma jekk issir tħobba, Eh, naħseb jina li tkun imħabba l-omrok dik. U din kienet imħabba l-omrok inti li għamilt il-karriera tijak tista' tgħid eh, fil-laboratorju fl-arkivji. Eżatt, eżatt, ekku, fil-fatt sa meta rtirajt bajt fl-istess linja ta' xogħol jiena. Sew, Mario. Mario, tiftakar l-ewwel l-ewwel żmien tiegħek fl-arkivju tal-katedral fil-mużew. X'kienet l-ewwel ħidma tiegħek hemmhekk? Bħala xogħol. Konna għaddej il-microfilming, allura ħana konna nippreparaw il-dokumenti, il-manuskritti għal microfilming. Għal beneficju tas semmija xinu microfilming? Microfilming. Illum għanna digitization. Qabel ma kenniex digitization, allura Kien hemm kamera apposta li kien ikollha film 35 millimeter u jittieħed ritratt ta' kull paġna. Issa l-manuskritt kien jittieħed kollu bħala proġett, jingħata numru biex ikollu referenza U b'hekk qed isir meta għandek kopja biex jekk għall-ħarsat jinqala' xi ħaġa fil-librerija u fl-arkivju, inti għandek kopja għall-posterità. Sew, Mario, l-problema hija li l-uffiċjal li jkun qed jieħu dawn ir-ritratti ma jkun qiegħed flama bażikament, imbagħad wara joħroġ ir-riżultat mhux bħallum inti għandek il-monitor, għandek il-kompjuter, ħadd ir-ritratt u qed tarah, kważi qed tara ir-ritratt qabel ma ħadtu. Hemmhekk bażikament inti qed tieħu qed tiġbed ir-ritratt u tistenna l-proċess li jiġi żviluppat. X'tikkummenta li fuqha din? Kien isir jekk ikun manuskritt normali konna nagħmlu test strip qabel biex naraw kif l-aħjar id-duwa għax hu kien bid-duwa artifiċjali u mħabba delliet u hekk, u kellna nagħmlu test, u mbagħad ħafna drabi kien, ġifieri, is-setting kien jibqa' dejjem fuq dak skont il-test li konna nagħmlu. Imma kien jirrikjedi ħafna affarijiet għax imbagħad wara li jsir il-microfilm, ta' min jispjega li l-proċess kien illi aħna niżviluppaw in-negattiva, Malta stess fil-mużew kien il-post, u imbagħad konna nbagħtu n-negattiva l-Amerika. Issa il-film kien ikun fih mitpiet, kien ikun fih xi erba' ħames proġetti, manuskritti ġifieri. Issa mill-Amerika kienu jaqtaw il-film jaqsmuh bħala manuskritt, proġett. U jekk inti bat film wieħed, ril wieħed, kien jiġi lura erba' jew ħamsa skont il-project numbers skont il-manuskritti. U kien jibatunna kopja pożittiva u kopja negattiva. Jerġa'. Il-pożittiva tintuża mir-riċerkaturi, in-negattiva konna nżommuha f'post separat biex tkun salvagwardjata. Sew. Mario, min kien qed jiżviluppa dan il-microfilm? Konna niżviluppaw min-house stess, kellna magna posta, kien hemm Patri Dovik Kalleja. Kalleja, tal-imsida. Aha, eżatt, kien ehm, Franġiskan minuri dawk jidirli ta' San Franġisk. Li mbagħad kien qassis. Aha, aha. Iva, niftakru jizviluppa dawn eh, jidilli kien kien jiġi nar ta' sibt jidilli. Aha, aha, kien jagħmel darba fil-ġimgħa jiżviluppa l-filmati xogħlu. U min kien jieħu r-ritratt Mario? Hmm, ċali zammit kien il- il-fotografu ewlieni. Biss. Il-proġett kollu tista' tgħid. Eh, kważi kollu, sakemm spiċċa jidir li fil- Lej l-aħħar ta' snin 80. 80, l-aħħar snin 80, eh, kien ġie eżawrit l-arkivju, konna nagħmlu xogħol għal parroċċi Maltin ukoll, imbagħad kien ġew trasferaw bil-makkinarju kollu bil-Librerija Nazzjonali. So, so, so. Mario, esperjenza ta' qed nitkellmu hawnhekk kważi jien ngħidlok 20 sena bażikament fuq fuq dar proġett microfilming u anka eh, ix-xogħol tiegħek tar-restawr 30 sena. Mario, barra il-microfilming, intom kontu taqdu wkoll lir-riċerkaturi sew. Ekku. Il-xogħol tagħna li nippreparaw il-ktieb għal microfilming. Meta ngħidu nippreparaw tagħmel index superfiċjali kważi, nagħmlu index card bin-numru kien jintela' n-numru tal-proġett u kontenut jisu. L-isem tal-volum. L-volum, kontenut. Kemm fih folji. Folji għandak l-affarijiet. Bliema lingwa. U kienu l-istess, fl-istess waqt konna natfuħu koll. il għaliex kien importanti li speċjalment jekk trabbijiet jew ikun volum maqut kollu bil-susa, bil-sar ta' susa kien jinfetaħ u ġili l-karta kienet tkun imqatta ħafna jisa bizzilla. Mm. Dak konna namlu dak li ngħidulhom insert sheets jisum ehm, tixu sfina ħafna biex once li jingħala ma jerġax jaqbad ma' xulxin. Dak kien ikun importanti li jsir ix-xogħol qabel il-microfilming ħalli ma jżomx lil min qed jagħmel nieħu ritratti mbagħad f'xogħlu. Sew, Mario, dawn kontu ġibuhom timpurtawhom minn barra jew jew hawn Malta stess? Il-karti dak iż-żmien ma tantx kien hemm marfin ta' archival quality. Eżatt. Allura konna nixtru minn Malta. Fil-fatt, illum il-ġurnata ħafna minnhom kollha kienu spiċċaw meta mbagħad bdejt naħdem fil-laboratorju ta' restawr kienu tneħħew għax kienu jagħmlu ħsara kieku jbaqgħu hemmhekk. Mhm, mhm, mhm. Imma l-kaxxi, kwantitajiet ta' eh. kaxxi fosthom dawk li poġġejtu intom eh, il-prinz ta' Durer, dawk kienu minn barra. Il-kaxxi, eh, il-kaxxi tal-arkivju tal-inċiżjonijiet, dawk inxtraw apposta archival quality, maż-żmien, imma dak il-proċess kien sar wara li kont ġejt lura mbagħad u bdejt naħdem bħala konservatur. Mario, kif kienet din l-esperjenza? Min ħajrek? Kif tnebbaħt jew ejja ngħidu hekk, kif kien hemm il-vacancy biex tmur inti l-Ingilterra? Jiena qatt ma kelli moħħ li xi darba nsir konservatur. Fil-fatt, fil-Microfilm Project, kont kważi su part-time, allura kont laqt għamil sena tlaqt minn hemm naħdem, mort naħdem post ieħor, ma darba ntqajt ma' Dun Ġwannu qalli qalli naf li inti tħobb il-karta d-dokumenti u hekk qalli titħajjar kieku hemm ċans li nbatu l xi ħadd jistudja barra minn Malta? Għedlu nitħajjar jiena. Insomma, kienu fil-fatt imbagħad kienu saru l-interviews u intażilt. Kien hemm ħafna li japplikaw? Jidher li kien hemm xi ħamsa. Eh, biz dak iż-żmien kien tabu, kien hemm xi żewġ tfajliet u l-kapitlu ma kienx jisu għadu fl-idea li jħaddem in-nisa, allura dawk ġew eliminati. Ġew eliminati saċer jista' jkun ukoll li ġew konsidrati, imma ma nafx. Mario, wara l-interview inta silt int. Kif kienet din? Saċertu punt jien ma kienx sorpriża għaliex kelli l-esperjenza kienu jafu jien xi nsarraf naħseb u forsi għamlitulhom l-għażla iktar faċli. Sew, sew. U mort eh, Kimberwell. X'inhu dan? Eh, Kimberwell College of Arts jaqa' taħt il-kappa tal-University of London u fih kienu jiġu mgħallma suġġetti bħal bookbinding, arti, conservation of paper, dawk l-affarijiet. Speċjalizzat f'din il- Kemm dam il-kors mar? Sentejn saħ kien, full-time sentejn. Intensiv kien? ħafna intensiv. Kien mit-tnejn sal-ġimgħa, mit-8 ta' filgħodu sal-5 ta' flaxija, Ehm, kien imqassam, kien ikonna 30 fil-ġimgħa hands-on, practical. U jumejn minnhom kien ikun imbagħad eh, suġġetti varji, fotografija, history of, of art, affarijiet hekk. Ehm, ġifieri kien, kien varjat ħafna u interessanti fl-istess ħin. Sew, kemm kontu studenti Mario? U mill-li ma pajjiżi, ovvjament, jien naħseb li kien hemm eh, minn pajjiżi mhux biss eh, mill-Londra jew mill-Ingilterra. Bħala studenti konnu 20, maqsumin f'żewġ gruppi. Konna 17 il-tfajla u tliet subien. U s-subien kienu kollha barranin jiena minn Malta, Kien hemm wieħed Belġjan u ieħor mill-Olanda. Il-pija l-oħrajn kollha mod jew ieħor minn x'imkien mill-Ingilterra u kien hemm waħda Ingliża minn ta' Hong Kong ukoll fil-fatt. Sew, sew, sew. U hemmhekk inti gradwajt ġifieri u mbagħad ġejt taħdem ovvjament fl-arkivju tal-katedral, fil-mużew tal-katedral. Kif kienet issa din l-esperjenza? Fi proġett ġdid, laboratorju li naħseb ma kienx hemm Ma kien jeżisti xejn fil-fatt. Għamilt sena sħiħa naħdem fl-arkivi tal-katedral waqt li qed nagħmlu preparazzjonijiet biex eh, eh, nissetjaw il-laboratorju. Illi kien xogħol intensiv. Fl-istess ħin kienet ċalin sabiħa li hija għaliex kont entużjażmat wara li ġejt wara sentejn studju tal-konservazzjoni. U kont qed inħares il-qudiem biex ikonna l-laboratorju setjat ħalli jibda jsir ix-xogħol fl-istess ħin. Sew, Mario, naħseb inti kont wieħed minn tal-ewwel li mort tistudja sew. Eh, naħseb nista' ngħid. F'din il-professjoni, naħseb. Naħseb nista' ngħid li jien kont l-ewwel wieħed li studjajt full time il-konservazzjoni tal-karta. Żgur li l-gvern kien baċi żewġ ħaddiema kors Firenze ta' tliet xhur u kontemporanjament miegħi naħseb kien, imma ma nafx eżatt meta kien infetaħ il-laboratorju li kien qiegħed fil-Librerija Nazzjonali l-Belt. Ehm, ma nafx eżatt meta ġi inawgurat dak imma kien. Sew, Mario, il-laboratorju meta twaqaf? Mela, il-laboratorju twaqqaf f'Ġunju tal-1982. ġie inawgurat, kont ġa għamilt xi ġimgħat diġà bdejt naħdem biex intella naqra xogħol ħalli fl-inaugurazzjoni jkollna x'nuru wkoll. Imma dakinhar li fil-Ġunju ta' 1980. Sew Mario, l-apparat minn fejn xrajtuh? L-apparat ġi kollu mill-Ingilterra. Meta kont għadni fej kważi lejn it-tmiem tal-kors, Kien hemm kollaborazzjoni kbira ma' ċertu Mister Akers li kien il-prinċipal tal-Bookbinding and Conservation Section ġo Camberwell u bil-kuntatti tiegħu stajna nibnu lista sħiħa ta' materjal u equipment li kellna bżonn biex bażiku sa ċertu punt biex nibdew il-ħidma fil-laboratorju. U ġi kollox minn hemm mill-Ingilterra. Tiftakar bejwit ieħor kemm kien sewa? Għattu, iva, eħe. Bħala materjal u l-equipment, dak iż-żmien kienu ntefqu xi 4300 sterlini. Kien ħoli. Ħoli, żgur. Għal dak iż-żmien, għas-salarji ta' dak iż-żmien. Għattu. Ta' min jgħid imma li dan kien għad grant mill-HMML, mill-Hill Monastic dak iż-żmien Microfilm Library. Mhm. Kien hemm kuntatti bejn Dr. J. Mikallef li kien il-Konslu ta' Malta l-Michigan li kien ħabib eh, sewwa ma' Dunġman. Tiftakru sew inti? Niftakru żgur kien jiġi ħafna kien visits u anke l-inaugurazzjoni kien ġie Malta wkoll. Imma ġbir il-fondi jisom ġew bis-saħħa tiegħu Illi l-Malta Study Center ukoll u ħarġu l-fondi biex tawhom donazzjoni l-arkivju tal-katedral biex kun jista' ehm, s-seħ din jisa ħolma li kellhom. U eh, ta' min jgħid ukoll li jiena l-scholarship kelli kelli borza ta' studju li kienet ingħatat ukoll minn kumpanija mill-soċjetà Angliża, Leverhulme Trust Fund. Dik dik kienet sponsorjat il-mawra tiegħi ta' studju li kelli ta' sentejn f'Londra wkoll. Sew, sew, sew. U inti ovvjament kont tgħix fiċ-ċentru ta' Londra. Eżatt, għattu. Għamilt FM, ta' fil-1900, f'Settembru tal-79, tlaqt minn Malta, l-ewwel darba li kont nirkib ta' ajruplan, u Qisni bil-prospett li ħa nagħmel sentejn Londra jien u ma nersaqx lura lejn Malta. Fil-fatt ma kienx dak il-każ għax ġieli kont niġi fil-holidays għax kien kważi jkun iktar irħas illi naqta' biljett minn Londra għal Malta milli nagħmel ġimagħtejn ngħix Londra, kien jiġi irħas. Immorru għall-perjodu tiegħek fl-arkivju tal-Katidral. Fost id-dokumenti għamilt ħafna u ħafna restawr ta' dokumenti. Kien hemm xi fond partikulari li kien ta' eċitament aktar fil-ħidma? Ħanejdlek, being jien kont waħdi naħdem bħala konservatur hemmhekk, allura materjal hemm ħafna ħafna u ħafna. Issa, kien kelli naħdem biħsib jiena, kont fittixt l-iktar materjal li kien jintuża mir-riċerkaturi u l-iktar li għandu importanza. U kont jerġa' kont nagħżel l-iktar materjal li għandu ħsara f'dik il-kollezzjoni. Sew. Eh, u mbagħad bis-saħħatek sar ħafna xogħol fuq materjal importanti illi kien jista' jintuża mir-riċerkaturi. Hawnhekk nista' nsemmi bħal il-kollezzjoni tal-Inkwiżizzjoni. Akku. li l-iktar naħseb li iktar tintuża mir-riċerkaturi u li ħafna minnha kellha ħsara tremenda wkoll. Per eżempju, xi ħsara kellha? L-ar li kellhom, l-lum dita ma kienx hemm problema l-kollezzjoniet li hemm fil-Mużew tal-Kalidra, imma l-iktar li kien hemm ħsara mill-insetti. Li meta ngħidu ħsara mill-insetti, l-susa li tiekol minn ġol karta, U once li tiekol imbagħad mill-excrement tagħha stess taqqat il-karti ma' xulxin u ħafna drabi ħafna mill-materjal kien jintilef minħabba fekk ukoll. Kien hemm każijiet ukoll l-inka aċiduża illi ħafna drabi tagħmel ħsara mmens u illi kważi kważi ma tista' tagħmilha xi twassal, xi twassal din il-linka ċiduża? Il-materjal, il-linka l-antika li kienet tintuża kienet tissejħ iron goling u l-materjal li jiforma parti minn din il-linka kien jiġi oxidized jekk ikun espost tal-arja jew l-umdità, jiġi oxidized, jisu bħal meta ngħidu jissaddat. U għatta l-karta. Itaqqa bil-karta. ċarrata, kull fejn ikun hemm il-kitba, il-karta tiddiżintegra. ħafna drabi li kważi għaskun tista' terfa' folja mingħajr ma tara l-karti flakes jaqgħu minna. Sew, kien hemm ħafna minn daw? Mhux iżżejjed, imma l-uġigħ tar-ras kien li diffiċli biex taħdem fuqhom il-għaliex jekk inti ħa tagħmel xi intervent, peress li l-linka tkun bl-Ingliż ngħidulha bleeding, tkun qisha terħi. Allura ħafna drabi l-kontenut, il-kitba ma tkunx tista' tinqara. Issa jekk inti ħa tgħatti hija terġa' b'tissue oħra, illi ta' min jgħid illi dak iż-żmien ma kellniex tissues bħal ma' illum. Fil-fatt kont se nsaqsik kif kien ikun l-intervent? L-intervent, ifhem, l-ewwel li tagħmel trid tnaddaf id-dokument inti minn kull frak li ta' affarijiet ta' pnisa speċjali u. Kif kontu tagħmlu da? L-ewwel jekk inti għandek manuskritt jew il-legat jew xi ħaġa. Ovvjament ma kienx hemm il-teknoloġija tal-lum, ma kienx hemm it-teknoloġija li li mbagħad inti stess użajt fl-Arkivju Nazzjonali fil-laboratorju ċifiri eh, ejjen idu hekk. Eh, ovvjament kien pari passu għal dak iż-żminijiet. Ekku. Kien proċess twil, għaliex inti tiżarma il-manuskritt tiżarmaħ. L-ewwel ħaġa l-iktar importanti kemm trid tara jekk hux enumerat il-manuskritt. Jekk ma jkunx enumerat trid tagħmel enumerazzjoni bil-lapis. Ħalli meta żżarmaħ tkun tista' terġa' tillegaħ fil-forma li kien. Wans li żżarma, imbagħad jibda jsir it-tindif, pnietsa speċjali, pinzetti u hekk dawn l-affarijiet. Meta jsir it-tindif, Kien jinħasel id-dokument. Meta tgħid jinħasel. Jinħasel. Meta jinħasel. Il-karta qed tinħasel x'ħetta ġol ilma. Il-karta l-iktar ehm, stat perikoluż meta taħsilha. Biss jekk inti tkun taf li qed x'qed tagħmel li tkun qed tissapportja fuq tixu oħra meta tinħasel il-karta tija s-saħħa terġa'. Dan il għaliex il-karta magħmula minn ħafna ċelloli tas-cellulose. Importanti li s-semmija ma jaqbdux kollhom xi kodba ah, u jippruvaw jagħmlu dan il-proċess. Ma jistax isir. Tajjeb li ngħidu li wieħed irid. Mhux proċess li jsir minn mill-lejmen u le. Ekku, ekku. Le, eh, kif ngħidlek il-press li karta kum magħmula mill-fibers ta' ċelluloza, biż-żmien dawk Il-karta tinxef u huma qishom jinqatgħu minn ma' xulxin. Issa, il-proċess tal-karta fil-bidu jkun sar il-fibers ta' ċ-ċellulowż ġol-ilma. Allura inti jekk il-karta tkun nixfet, meta terġa' xxarrabha, qed ttiha s-saħħa terġa' għax tagħti ċans il-fibra, il-fibri taċ-ċellulowża jerġgħu jingħaqdu ma' xulxin. Kifet, mux, mux, mux ehm, proċess, u anka n-nis meta dillom taħsel karta jipu skantat, kif jista jkun, imma. Ekku, ekku, ekku. U waqt fl-istess intervent tal-ħasil, konna nżidu calcium eh, hydroxide li huwa sustanza alkalina biex tikkombatti l-aċidità li jkun hemm ukoll ġol karta. Kemm kien jieħu ħin dan il-proċess? U mhux proċess twil ħafna, l-iktar il-proċess twil sakemm ġiet natfu, il-ħasil ma jħux ħafna ħin, imma mbagħad naturalment inti meta jinxfu trid tistenna l-dokument jinxef. Imbagħad wara. Imbagħad wara li jinxef id-dokument, kien isir l-iktar pass ukoll importanti biex jintlew il-partijiet in-nieqsa tad-dokument. Hemmhekk x'kontu tagħmlu Mario? Eh, kien proċess tedjanti u twil ħafna dak. Biex jintela mhix ċajta. Jiena konsept mod illi peress li kien ħafna materjal xisir, ma konx nimla kull parti nieqsa ta' dokument, kont nimla l-partijiet nieqsin fin-nofs fejn trid issir il-fjata u fil-erba kantunieri biex meta jiġi iħendiljat id-dokument ma jkunx hemm weak points. Meta tgħid intela' kont tagħti naħa minnhom tad-dokument kont niksib tixxu fina. Imbagħad inqelbu minn naħa l-oħra wara li jinxef u l-partit in-niqsin kienu jintlew b'karta Ġappuniża. Meta ngħidu karta Ġappuniża, konna nużaw il-Ġappuniża għaliex għandha fibers twal ħafna, allura jekk inti qed tagħmel repair Bis-saħħa ta' dawk il-fibers it-twal ikun hemm integrazzjoni tajba f'ħafna mad-dokument l-oriġinali. Sew, sew. Dak ix-xogħol kien isir fuq dik li ngħidulha lightbox, kien ikolli kaxxa fil-bank. Ehm, bid-dawl minn taħt. Bid-dawl, kien ikolli kaxxa jisa integrata mal-bank bil-ħġieġa matta. Imma. Bid-dawl minn taħt. Ma tagħmillekx ħsara fil-vista meta tkun għamilt snin twal taħdem fuqhom daw. L-għajja tal-għajnejn kien kont tħossha, kont tħossha. Ħsara ma nafx għamlitlix għax tinsiex li inti dvarja x-xogħol. Allura tgħid għamilt satejn fuq l-lightbox, ħin ieħor taħsel dokument. E, e, ix-xogħol fuq l-lightbox kien, ġiri, meta nagħmlu l-karta Ġappuniża, imbagħad konna naqtgħu il-forma tal-parti nieqsa tad-dokument bil-abrafin apposta dejjem fuq il-lightbox li jkollok id-dawl minn taħt bekk inti tkun qed tara l-parti nieqsa tad-dokument. Meta tinqata' dik, tiġi nkullata, u mbagħad nerġgħu nagħtu kisja tixxu fin oħra fuq il fuq kollox. Allura d-dokument kien ikun maqbud b'żewġ bejn żewġ tixxus u l-partijiet inniqsin ikunu mimlijin bil-karta Ġappuniża. Snin twal fuq din il-ħidma, Mario. Memorji li kellek ta' Dun Ġwann Azzopardi minn hawn insellem il-memorja tiegħu. Inti wkoll ktibt paper propju fil-pubblikazzjoni li ħarġet ftit eh, ta' xurilu eh, editjat minn eh, Petra Caruana Dingli u Mario Gauci, ukoll kollega tagħna nsellmulu minn hawn. Mario, x'memorji għandek? Memorji sbieħ. Kultant kien ikollek dak id-disgwid il-għaliex forsi ma jifhmux li x-xogħol ta' konservazzjoni huwa proċess li jieħu ħafna ħafna ħin. Imma eh, jiena naħseb bħala konservatur ikun min ikun dejjem għandek vantaġġ fuq ħaddiem oħrajn il għaliex ix-xogħol jagħtik job satisfaction kbira. Il-fatt li inti eh, rajt id-dokument qabel ma bdejt taħdem fuqu taraħ kif kien mbagħad ir-riżultat finali. Ekku, sodisfazzjon kbir li inti qed tagħmel il-parti tiegħek Biex l-istorja ta' Malta tiġi salvagwardjata għax fuq kollox dan hija l-istorja ta' Malta, inti l-ħajja soċjali ta' dak iż-żmien. Apparti wkoll li nagħmlu n mod li nsemmi l-kollezzjoni tal-inċiżjonijiet ta' Dürer. Eżatt. X'kienet din? Il-Mużew tal-Katidral għandu naħseb u waħda mill-aqwa kollezzjonijiet ta' Dürer jekk mhux fl-Ewropa, forsi fid-dinja forsi fl-Ewropa. Qed ngħidu ta' Markezi. Dak il-parti mill-wurt li nħalla Count Saveria Markeze lill-katedral li issa tagħmel parti mill-mużew tal-katedral. Xkont għamilt fuqa, Mario, xieħdi, xħiddi. Dik il-kollezzjoni, dik kien hemm problema għaliex meta ġew immuntati fl-1969 jidirli, meta fetaħ il-Mużew tal-Katedral, dak kif semmejt ftit qabel, dak iż-żmien ma kienx hemm awareness ta' materjal arkivistiku u kienu ġew muntati fuq kartuna paspartu li kien bbażat il-fibers jew fuq l-injam. Illi biż-żmien Ddiżintegraw fis-sens li tilfu l-kulur, ħarġu stains kannella fuqhom li jissejjaħ foxing u peress li kienu esebiti s-sena kollha dawn il-kollezzjoni u mmuntati f'dal-kartun, saret ħsara kbira wkoll lill-kollezzjoni, lill-inċiżjoni proprja. Fis-sens li ttebbgħu tilfu l-kulur u hekk. U x-xogħol kien li jsir intervent minnar ma jittidħol kimika fih biex nippruvaw kemm jista' jkun innaqsu ehm, il-ħsara mill-discoloration li kienet saret tal-foxing. Ehm, u kien irnexxilna, fil-fatt il-mużew kien ġab anka xi fondi minn persuna privata u konna mmuntajna l-materjal imbagħad ġo paspartu ta' kwalità tajba ħafna li għadhom fil-fatt għadhom hemmhekk sal-lum. U kien riżultat li pożittiv ħafna li ta' sodisfazzjon immens ukollu li kelli l-opportunità li naħdem fuq kollezzjoni bħal dik li imprezzabbli. Ekku, ekku. Kollezzjonijiet oħra privati, Mario, li kellek l-opportunità wkoll li taħdem fuqhom propju fil-Mużew tal-Katedral, u mbagħad wara nitkellmu wkoll fuq il-fussem tiegħek għal diversi wirijiet. Ovvjament il-ħidma tal-restawratur fit-tqassim tal-wirijiet. Eh, il-kollezzjonijiet privati Kien isir xogħol aħna wkoll min jagħmlilna kien rikjesta għal xi xogħol ta' konservazzjoni kien isir. L-aktar li kien isir imma naħseb li niftakar minn ċertu parroċċi mqasmin ma' Malta, anka Għawdex konna għamlilhom xi xogħol għall-Katidral ta' Għawdex u l-Kurja wkoll. Niftakar li darba kellna manuskritt li kien Ġie sponsorjat ix-xogħol fuqu tal-Vista Pastorali tal-Arċisqof Pellerran, tal-Isqof Pellerran, li kien ħadli ħafna ħafna żmien ukoll dak. Għax tinsiex li xogħol kien isir manwali, allura ġieli kont indum ix-xhur naħdem fuq volum wieħed. Qed nitkellmu jidher li s-sena 1780 dak il-perjodu. Mario, wirjiet, wirjiet fil-Mużew tal-Katedral tallaw diversi u diversi wirjiet eh, interessanti ħafna. Il-ħidma tiegħek kienet eh, waħda jenejdu maġġuri fil-tqassim u l-preżentazzjoni tal-wirja. Eh, il-xogħol tiegħi, il-parti tiegħi fil-wirjiet ħafna drabi kienet tkun li speċjalment jekk ħa nagħmlu xi wirja ta' dokumenti jew drawings jew inċiżjonijiet mill-kollezzjoni tagħna stess, dejjem kont irid nara li eh, qegħdin fl-istat tajjeb jekk mhumiex isir l-intervent fuqhom. Konna nagħmlu l-paspartu apposta ukoll għal prezentazzjoni tal-esebizzjoni u eh, It-tqassim mill-ftit li kellna konna nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu għax id-dawl trid toqgħod attent, x'dawl tagħmel, dawk l-affarijiet jiġifieri. Jew jekk ħadd eżibixxi f'sala jekk tidħol ix-xemx trid toqgħod tara li inti ħa tagħmel purtieri li jaqtgħu id-dawl dirett, dawk l-affarijiet. L-għan ta' konserviter ġifieri Li jara li sakemm qed jiġi esebit dak il-oġġett ma ssirlux ħsara. Sew, il-proġett tal-laboratorju ejja ngħidu hekk, kien differenti minn dak li mbagħad wara inti eh, fassal tal-Arkivju Nazzjonali. Bażikament kien għadu manwali. X'tgħid li fuq? Eh, ehm, li nista' ngħid huwa li l-laboratorju li kelli fil-arkivju tal-katedral kien bażiku fis-sens li namlu x-xogħol ehm, minimu sa ċertu punt. Ma kenniex il-faċilità li nużaw makkinarju li ma kienx hemm dawk il-finanzi. Hija ħasra li wara wara tluq tiegħek inti dan eh, bażikament eh, sfaxxa jien dik. Ija, dak dak dak dispjaċir kbir jien illi jiena meta wara li 20 sena illi jisni eh, nagħmel dak ix-xogħol xtaqt li kolli xi challenge differenti. U l-ħasra kbira kienet u dispjaċir kbir tiegħi kien illi ma komplewx li kien ġiżarmat imbagħad il-laboratorju. Fil-fatt, wara li skoprejt li kien ġiżarmat u l-apparat kien intefa' f'kamra, konna għamilna diskussjonijiet magħhom bejn mal-kapitlu, bejn l-Arkivju Nazzjonali u xtrajna fil-fatt ħafna mill-materjal, mhux materjal, l-equipment li kien hemm xtrajnih biex inżiduh mal-Laboratorju tal-Arkivji Nazzjonali. Mario, fit-tieni parti ħa nitkellmu ħafna fuq il-ħidma tiegħek fl-Arkivju Nazzjonali. Ħa nifqu għal pawsa mużikali Mario nkunu miegħek fit-tieni parti. Ħa nisimgħu l-kanzunetta rebbieħa ta' tielet edizzjoni ta' Mużika Mużika Noel Danastas. Illum mistieden f'dan il-programm għandi lil wieħed mill-ex kollegi tiegħi Mario Vincent Gauci li kien il-konservatur, il-restauratur tal-karta fil-Mużew tal-Katedral, fl-Arkivju tal-Katedral kif ukoll fl-Arkivju Nazzjonali. Fit-tieni parti ħanitkellmu propju l-ħidma tiegħu fit-twaqqif tal-laboratorju fl-Arkivju Nazzjonali. Mario, kif kienet din? Kienet inħloqt vacancy għal konservatur fl-Arkivju Nazzjonali. Jien kont ħassejt li kien wasal il-waqt ukoll li wara 29 sena kważi 30 sena naħdem fl-istess post fl-Arkivju tal-Katidral, kien wasal iż-żmien għalija li jkolli challenge ġdida fil-ħajja, qisni biex intejjeb is-sitwazzjoni. kemm mentali u kemm fiżkali tiegħi illi naħdem f'ambjent differenti. Tajjeb li ngħidu li dan kien mertu wkoll tal-ħidma u l-viżjoni tal-Arkivista Nazzjonali Dr. Charles Farrugia li propju twaqqaf il-laboratorju fl-Arkivju Nazzjonali qabel ma kienx hemm. Ma kien hemm xejn qabel. Fil-fatt kif semmejt inti, Dottor Farrugia kellu viżjoni li jibni laboratorju u hawnhekk nixtieq nirringrazzjah apparti li kelli l-ċans li nagħmel dak ix-xogħol jien. Illi fl-istess ħin kien ma kienx hemm problema finanzjarja li jiena stajt nibni laboratorju kważi state of the art. U hekk kien f'dak iż-żmien. Ekku, ekku, kienet qabża kbira għalija milli kont nagħmel kollox manwali li li kelli bżonn equipment, apparti l-materjal ukoll, imma l-equipment li kelli bżonn kelli l-go ahead biex nordnah u u nkun nista' nippjana kollox kif irrid jiena biex isir l-aqwa l-interventi li kellna bżonn isiru isiru bl-aqwa mod possibbli. Mario, tajjeb li ngħidu li f'dak jew l-aħħar perjodu tiegħek fl-Arkivju tal-Katidral u l-bidu tiegħek fl-Arkivju Nazzjonali, ovvjament kien diġà din il-professjoni ħadet aktar ir-ruħ, ħadet spinta 'l quddiem bis-saħħa tal-Kulleġġ ta' Bigi fejn bdew joħorġu ħafna restawraturi f'diversi oqsma mhux biss fil-karta. Kif kienet din? X'tgħidli dwar? Bigi kien hemm il-Malta Centre for Restoration. Dawn kienu jagħmlu parti mill-Università ta' Malta u bdew jagħtu diversi korsijiet tal-konservazzjoni f'oqsma differenti fosthom tal-ġebla, tal-karta, pittura. Il-problema li kellhom hi kienet illi ma kienx hemm ħafna studenti. Fil-fatt maż-żmien dal-ċentru ġie assorbit minn Heritage Malta u mbagħad Waqaf għal il-korsijiet waqfu għal kollox imbagħad għax ma kellhomx qisu konkorrenza jew kien hemm konkorrenza żgħira ħafna. Tieħu pjaċir imma llum il-ġurnata tara studenti li marru jistudjaw barra anke b'dottorat f'din il-professjoni. Inkomplu nsemmu l-ħidma tiegħek fil-qasam tal-restawr tal-karta fl-Arkivju Nazzjonali. Issa għandek laboratorju li għandek biex tiftaħar. kompli l-vjaġġ tiegħek minn hemm. Kien sodisfazzjon kbir il għaliex kifet lek stajt nixtri li rrit u waħda mill-affarijiet li kont ħad pjaċir ħafna bija kienet il-leaf casting machine. X'inhi din din? Il-leaf casting machine hija magna sa ċertu punt li timla l-partijiet inniqsin tad-dokumenti fejn qabel kont naħdem kollox bidejk. Bidejja, toqba toqba nimlija nqattak il-karta biex nimlija b'kollox bidi. Taħdak id-dawl. Ekku. Ġranet sħaħ tista' tgħid. Din kienet din il-tip ta' magna tiffaċilitalek il-proċess li inti mument ta' minuta karta timla l-partijiet kollha n-niqsin tagħha. Bażikament il-proċess kien li Għandek dil-magna li kellha sink u r-riservar tal-ma minn taħt. Ehm, id-dokument tagħmlu s-supportjat fuq eh, wet strength tissue ngħidu l tissue li tiflaħ il-tixarrab minn ma ġila xejn. Eh, jitħallat fibers tal-karta mal-ilma u jinxteħet jintela l-ilma fuq il-dan is-sink ta' fuq, ġiri id-dokument jiġi miksi kollu bl-ilma. Jitbattal l-ilma b'rata qawwija bil-vacuum u l-ilma jgħaddi bilfors, irid jgħaddi bilfors mit-top mill-partijiet in-nieqsin tad-dokument. L-ilma jgħaddi imma l-fibers li jkun hemm imħalltin miegħu jispiċċaw jimlew il-partijiet in-neqsin tad-dokument. Meta jitnixxef imbagħad, il-karta tiġi unita tiġi sħiħa mingħajr partijiet neqsin u. Sew. Proċess li jieħu ftit ftit minuti. Eżatt. Ftit minuti jiffaċilitalek ħafna li inti tkun tista' tella' ammont kbir ta' materjal ta' xogħol kuljum. Sew. Hemmhekk inti bdejt waħdek u mbagħad bdew jiżdiedu aktar aktar konservaturi. Kif kien dan? Wara sena li bdejt naħdem hemmhekk, kienet inħolqot vacancy għal assistant conservator, fil-fatt kien il-post kien intela' minn konservatur li kien studja fiċ-ċentru ta' Malta, f'Bigi wkoll, u jien għalija kienet xi ħaġa differenti għax filli tagħmel 29 sena taħdem waħdek, filli inti qed taqsam ix-xogħol u taqsam il-ħsibijiet, il-pjan ta' kif għandu jsir xogħol, ma' ħaddieħor, dik dik għenetni ħafna apparti wkoll li tibda tara riżultat iktar produzzjoni iktar qawwija ta' xogħol. So, mbagħad żdiedu aktar. Żdiedu aktar meta tlaqt jiena mbagħad. Dik kien sodisfazzjon kbira lija li meta wasalt biex nirtira kien żdied impjegat ieħor, impjegata oħra magħna. U fil-fatt imbagħad meta tlaqt jien spiċċaw ukoll jaħdmu erba. Illi l-ħolma tiegħi kienet illi ta' bnejt laboratorju mill-ġdid u issa qiegħed immexxi minn erba' minn nies illi kienet xi ħaġa sabiħa ħafna. Ekku, ekku Mario, u tajjeb li nsemmu wkoll il-kwantità ta' studenti li jagħmlu placement fis-sajf studenti wkoll barranin li jesperjenzaw din l-arti, din il-konservazzjoni tal-karta fil-laboratorju. Eh, dik ħaġa sabiħa ħafna kienet u utli għalija wkoll li meta qlibt bdejt naħdem mal-Arkivju Nazzjonali kellna ċans kbir ħafna li jiġu studenti jagħmlu internships kif semmejt inti minn barra minn Malta, studenti universitarji ta' Malta, voluntiera illi kien hemm iktar interaction ma' ħaddieħor inti tieħu pjaċir lilli hija tgħaddi l-informazzjoni u li taf inti lil ħaddieħor ukoll. Apparti ħafna wkoll li kien ikollna ħafna visits ukoll ta' biex nagħtu ehm, pariri, arkivji, entitajiet anka governattivi, Illi dik kienet riżultat pożittiv ieħor illi l-Arkivju Nazzjonali bħala qisu l-awtorità ewlenija Maltija kien joffri servizz hekk. Sew. Mario, esperjenzi, per eżempju, il-Filippini tal-Isla, librerija enormi ta' kotba li jmorru lura, lura fis-snin, nitkellmu wkoll lura għall-perjodu meta l-kotba kienu projbiti wkoll kelmu seklu 16 u 17, 18. X'kien l-impenn tiegħek fl-għedi? Dak kienu għamlu kuntatt magħna l-istess biex mmorru naraw u nagħmlulhom jisu tip ta' condition survey. Eh, u fil-fatt sar da xogħol kien u nieħu pjaċi ngħid ukoll li wara mbagħad li rtirajt jiena, ix-xogħol kompla dej huma kienu għaqdu grupp ta' voluntiera illi kienu qed jagħmlu da xogħol ta' tindif u indexing u hekk taħt il-kappa ma' dejjem tal-Konservaturi tal-Arkivji Nazzjonali. Ġi dik kien kas klassiku ta' interaction li jkun hemm bejn l-arkivju u entitajiet anke privati. Mario, tul dawn is-snin inti kellek l-opportunità wkoll li tattendi seminars u lectures mhux biss f'Malta iżda wkoll barra. Kif kienet din l-esperjenza? Esperjenza sabiħa, il-għaliex aħna bħala kif għedt l-entità l-awtorità f'Malta, konna nieħdu sehem f'dik li tissejjaħ il-European Heads of Conservation. Din meeting ta' jumejn tlett ijiem li jsir darba f'sena u kien jiġi organizzat mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-meeting kien ilaqqa' fih delegati minn ħafna pajjiżi Ewropej U kien ikun hemm suġġett li jiġi diskuss matul il-ġranet tal-meeting. Apparti li jkollek kuntatti, ħafna kuntatti importanti ma' konservaturi ewlenin barranin, waqt il-meeting kien ikollna tours ukoll tal-faċilitajiet tar-restawr tal-pajjiż fejn inkunu. Interaction kbira kien ikun hemm bejn il-membri u Peress li kien jiġi diskuss suġġett ewlieni ta' importanza, aħna bħala entità żgħira dejjem konna nieħdu vantaġġ minnhom dawn l-affarijiet. Tul il-ħidma tiegħek fl-Arkivju Nazzjonali inti kellek ukoll l-opportunità li taqsam l-esperjenzi tiegħek li l-istudji tiegħek li għamilt ma' diversi studenti universitarji fil-Preservation Studies. Kif kienet din? Eh, konna avviċinati minn Dr. Farrugia dwar il-possibilità li nagħtu lectures fuq preservation studies l-studenti li kienu jagħmlu parti mill-Library and Information Studies. Dan fil-fatt kien study unit ta' term minnhom. Kien interessanti ħafna. Għal-bidu konna bdejna l-ewwel darba kellna student wieħed biss. X'inhi raġuni Mario, student wieħed biss? Ma kienx eh, jattira studenti għax il-laboratorju, il-preservazzjoni, il-konservazzjoni tal-karta hija importantissima f'dal-qasam. Trid tiftakar li dan kien suġġett elective u forsi preservation studies dak li jkun forsi jara xi ħaġa naqra diffiċli, biss ma' snin imbagħad Naħseb illi bdiet timxi l-kelma li kien suġġett interessanti u ta' min jgħid ukoll illi l-lectures kienu jsiru, l-ewwel lecture kien isir fl-Università, imma l-lectures l-oħrajn kienu jsiru fil-laboratorju biex jista' jkun aħna lill-istudenti konna nagħtuhom ukoll hands on experience tax-xogħol jew meta qegħdin nispjegawlhom fuq ħsarat nurruhom materjal li jkunu jistgħu jaraw dak il-ħin u jikkendiljawh ukoll, illi kien interessanti ħafna. Kellna konkurrenza tajba mbagħad. Sew, Mario, ovvjament intom fil-laboratorju kontu tagħmlu xi hands-on training. Eh, ġi li konna niġu mitluba minn xi entitajiet tal-gvern biex nagħtu hands-on training ukoll eh, li niftakar ċar eh, li tal-Passport Office, Identity Malta. Dak peress li d-dokumenti jintużaw ħafna u r-reġistri jintużaw ħafna, kellhom restauraturi li kienu legaturi tal-kodba. U r-restawr kien isir billi jużaw kollha tal-binding tal, tal, li mhix reversibbli, karta tal-fotokopier bħala conservation paper u tajnijom training insomma biex jamlu xogħol ta' kwalità arkivistika tajba. Materjal, jużaw materjal ukoll ta' kwalità arkivistika u fil-fatt imbagħad kont ħadt pjaċir li huma kienu kollaboraw ħafna wkoll. Konna għamilna tip ta' kuntratt magħhom stess li bdew jixtru materjal minn għandna, materjal arkivistiku, u rejnihom it-tip ta' xogħol kif għandu jsir u b'hekk tjiebet ħafna ġifieri il-xogħol li kienu jagħmlu huma fuq il bħala fair state fuq il-dokumenti u l-reġistri li kellhom. Mario, wara din l-esperjenza twila tiegħek illum irtirat. Għadek b'xi mod involut eh, f'din eh, f'dal-qasam? Involut materjalment le, imma s-suġġett jibqa' ġo fik, allura tibqa' tara tfittex l-żviluppi ġodda, kuntatti mal-Arkivju Nazzjonali għad għandi, kuntatti mal-Arkivju tal-Katedral għad għandi, ġifieri tibqa' ġodemmek u tieħu pjaċir tara anka jekk tiltaqa' ma' nies li forsi jew kont il-kollaborajt magħhom jew għallimtom studenti li kien ikunu magħna illum gradwati U tilta' maħam dak dak sodisfazzjon kbir ukoll. Ituk ituk eh, gost. Ovvjament għandek kollezzjoni ta' ritratti, inti dilettant eh, ta' ritratti. Eh, Jina jisni dejjem rrid nagħmel ħaġa f'ħajti u meta rtirajt rtirajt bittir li nintefa' fuq il-fotografija. Meta ngħid fotografija jiena fotografiji imma tal-ambjent. speċjalment l-għasafar, pjanti, insetti, dak is-suġġett tiegħi. Bażikament kważi jekk mhux kuljum kważi kuljum filgħodu ngħid ħammur nagħmel mawra x'imkien fejn ikun hemm jew l-għasafar u nqattaħin relaxing Akku, imma il-ritratti inti ovvjament eh, tippreservom eh, fis-sens għandek kwantità iluf ta' ritratti, ritratti sbieħ ta' li ngħidu wkoll, eh, imma ovvjament dawn ir-ritratti rridu jkunu preservati. Illum il-vantaġġ tad-digital world illi jekk inti qegħdin fil-kompjuter tista' tistorjhom fuq external drives. Fil-fatt jien għandi żewġ external drives fejn nitfa' ritratti fihom ukoll. Bħala preservazzjoni m'għandekx iktar affarijiet. L-iktar li l-preservazzjoni biex jekk jinqala' xi ħaġa inti xorta għandek kopja. Ritratti li jkunu tajbin jiena ġieli wkoll għandi għandi printer tar-ritratti, nipprintjhom imma l-importanti li bħala preservation illi inti żżommhom f'post illi m'hemmx umdità, ma jkunu ma jkunux esposti għad-dawl dirett, u pija għandhom ħajja twila wkoll. Tajjeb li ngħidu li proġett tal-microfilming minħabba dawn il-kundizzjonijiet li semmejt inti inqerdu ħin ngħidu hekk, mijiet ta' reels ta' microfilms minħabba proprju l-kundizzjoni fejn kienu preservati. Eħe, dak dak kien ġara li ħafna mill parti kbira mill-kollezzjoni kienu ġiet affettwata mill dik li tissejjaħ vinegar syndrome. X'inhi din għall-benefiċċju tas-semmija vinegar syndrome? Il-vinegar syndrome huwa meta Il-film, il-pellikola u l-film jiddiżintegra kaġun ta' sħana żejda jew umdità. Ix-xommu jisur il-ħataħal. Meta eh, eh, meta jiddiżintegra għalhekk jisseħ vinegar syndrome, tinduna li hemm il-ħsara għax tibda xomrija tal-ħal. Issa hemm stadji differenti ta' kif tidħol din l-ħsara, jekk tilħaqha fil-bidu, jkunu jistgħu jiġu salvati. Biss hemm tliet stages, imma mit-tieni stage l-lem li trid tagħmel huwa li l-film jiġi frizzat biex meta tgħid frizzat biex tuqqa fil-proċess ta' ħsara. Imbagħad meta Ikun hemm il-ħin, jitneħħa mill-friża, jiġi akklimatizzat għal room temperature u jerġa' jiġi kkupjat. Jekk ikun fi stage fil-stadju tielet stadju li that is a point beyond return li jrid jinqered. U meta tgħid jinqered, dawk il-każijiet li kienu ġifieri gravi ħafna, Ma kienx faċli dan hawn xi proċess faċli. Fil-fatt kienu ġew tal-Civil Protection biex jituna l-pariri kif għandna nagħmlu biex neħilsu minnhom. U kien sar l-ewwel xogħol inizjali kien sar taħt il-kappa tagħhom biex jaraw li qed isir ix-xogħol mingħajr ma ssir detriment għalina li konna. Ovvjament bil-maskli, bil-gwanti, eċċetera, bil-ħabba. Protective clothing u maskli bil-filter apposta biex ehm, ma tibilax, ma nibilgħux il-fumes li huma perikolużi ħafna. Perikolużi ħafna, jikkawżaw ukoll. Il-kanser fil-fatt. Mario, wasalna lejn tmiem ta' din l-intervista. Ħadna lura lura fis-snin, ra snin sabajn il tista' tgħid il-bidu tal-microfilming project f'Malta, fil-Mużew tal-Katidral, kollezzjonijiet li min jaf kemm għamiltu intom minn parroċċi fejn kontu qed tagħmlu l-microfilming ta' dawk ir-reġistri tal-Magħmudiji, żwiġijiet u mwiet, dokumenti oħrajn, status animarum, eċċetera Minn diversi wkoll l-arkivju tal-Kurja, proċess twil li ħa ħa diversi snin. Semmejtilna wkoll l-esperjenza tiegħek tal-istudju li għamilt f'Camberwell, kont tal-ewwel li mort istudja barra din il-professjoni, Semmejt ukoll l-esperjenzi tiegħek fil-twaqqif tal-laboratorju fil-Mużew tal-Katidral, l-esperjenzi li taħdem fuq id-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni u dokumenti oħrajn diversi wirjiet, u mbagħad l-esperjenzi tiegħek ta' tista' tgħid ta' xar snin fl-Arkivju Nazzjonali, bidu twaqqif tal-laboratorju tal-karta u esperjenzi oħra fejn inti wassalt l-esperjenzi tiegħek l-studenti l-lum il-ġurnata Uħud minnhom qed jaħdmu wkoll f'dan il-mestier. Grazzi ta' din l-esperjenza. Grazzi. Wasalna lejn tmiem ta' dan il-programm eh, mill-arkivi. Mi illum kelli l-konservatur tal-karta Mario Vincent Gauci. Infakkarkom li dan il-programm jista' jerġa' jinstema' fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Hemm wieħed isib il-programmi kollha ta' din is-sensiela mill-bidu. tas-sena. Jien ma fadalli xejn aktar għallum nistidinkom għal programm ieħor mill-arkivji ġemoħra fl-istess ħin il-ħadd eh, fil-għaxija fit-8 u nofs. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, islim u s-saħħa.